Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 2, 1961 Itinalagang professed member ng Congregation of the Most Holy Redeemer si Emmanuel Cabahar. Makalipas ang tatlong taon, 1964, sa ganito ring araw, July 2, itinanghal siyang solemn professed member ng kongregasyon. Hanggang naordinahan siyang pari matapos ang dalawang taon, taong 2004 nang itinalagang obispo si Bishop Kabahar at namuno sa Diocese ng Pagadian magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.